This message is brought to you by Church Team Ministries International from Mauritius. We preach Jesus Christ and Him crucified. Thank you for tuning into this broadcast today. If you wish to contact us, go to our website www.ctmiworld.com. May the Lord truly bless you. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous parlions du Saint-Esprit et comment il nous emmène. Il nous emmène au salut. Il nous emmène à la repentance. Il nous emmène à cette place où nous sommes nés de nouveau. Et après, il vient et vivre en nous. La plénitude de sa présence vit en nous. En tant qu'enfants de Dieu. et notre esprit témoigne à son esprit que nous appartenons à lui. Quelque chose s'est passé à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on pense dans nos pensées, mais c'est quelque chose dans notre cœur, on le sait. Est-ce que tu as un endroit où tu es convaincu? Tu know ce que c'est? C'est ce que tu connais. C'est ça. Simple, hein? C'est fin, c'est simple. Not with C'est pas ce qu'il y a dans ta tête là. c'est là à l'intérieur, tu le sais, tu es convaincu, tu le sais. Que tu sais. Que tu sais. Yes or Oui ou non? <laughs> Not in your mind. C'est pas dans tes pensées. Not because you have the idea of the scriptures. pas parce que tu as vu quelques versets. But in you. Mais en toi. You know you're a child of tu God. sais que tu es enfant de Dieu. Hein? So the Bible tells us, and maybe you can look there with me. Donc la Bible nous dit, et peut-être que vous pouvez regarder avec moi. 1 Corinthians chapter 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. And verse 16. Et au verset 16. He says, Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Do you know that? Savez-vous cela? Do you know that? Est-ce que vous savez cela? Hein? Do you not know, he says, Est-ce que tu ne sais pas you are the temple of God, que tu es le temple de Dieu and the Spirit of God dwells in you. et que l'Esprit de Dieu habite en toi Verse 17. Au verset 17. If anyone defiles or contaminates the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Huh? That's serious, huh? C'est sérieux. So I know I'm the temple of the Spirit of the Lord. Alors je sais que je suis le temple de Dieu. I know the Holy Spirit dwells in me. je sais que le Saint-Esprit habite en moi. And I need to respect et this je, temple. Et je dois respecter ce temple. So we need to respect Alors on doit respecter each other. les uns les autres. Not because you are a good person, Pas parce que vous êtes une bonne personne, not because you do things ou well, parce que vous faites les choses comme il faut, not because you come to church on pas time, parce que vous arrivez à l'église à l'heure, but because of who you are, mais parce que qui vous êtes. the temple of God. Vous êtes le temple de Dieu. And the Spirit of God dwells in Et you. l'Esprit de Dieu habite en vous. And I must be careful Et je dois faire attention that what I say, que ce que je dis, what I do, de ce que je fais, does not block, ne bloque pas, or hinder, ou ralentit, or contaminate, ou contamine the Holy Spirit in you. le Saint-Esprit en vous. So we respect Alors on respecte ourselves, nous-mêmes, we respect The church, on respecte l'Église, the temple of God, le temple de Dieu. We respect one another, on se respecte les uns les autres. Because we have the Holy Spirit parce que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors ce que je fais, je ne peux pas le cacher. Je ne peux pas le cacher. What ce que je dis, Nobody hears personne ne m'entend. think, ce que je pense, tu ne sais pas. Mais à l'intérieur de toi. Il y a le Saint-Esprit. Je suis convaincu que si on est conscient de cela, ça va nous aider. Ça va nous aider. Vous savez quand le pasteur ou l'ancien est par ici, là, autour de vous, on est vraiment des bons chrétiens. <laughs> Hein? Hein? C'est vrai. Nous sommes de très bons chrétiens. La manière qu'on se comporte, les choses qu'on fait. Mais pourquoi lui When the Quand le Saint-Esprit habite en nous, la présence de Dieu est en nous. Certainement, ça doit emmener une conscience en nous, de to pouvoir respecter nos vies et de respecter ce que le Seigneur désire de nous. Vous dites Amen dans cette église ou pas vraiment Il doit emmener cette conscience en nous. Il est en moi. Il est en moi. Can I do this? Est-ce que je peux faire ça? Can I say that? Est-ce que je peux dire cela? Can I behave in this way? Est-ce que je peux me comporter de cette manière? I can't. Je ne peux pas. respect je dois respecter la vie du Saint-Esprit en moi. Yes or no? Oui ou non? <laughs> Let's turn to Allons voir Actes chapitre 1. Jesus said the Holy Spirit is with you. Jésus dit le Saint-Esprit est avec vous. He said the Holy Spirit will be in you. Et que le Saint-Esprit sera en vous. Now he talks in Acts chapter 1. Et maintenant il parle dans Actes chapitre 1. And he says in verse 8. Et dit au verset 8. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Et vous recevrez une puissance le Saint-Esprit. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, the Samaria, and to the end of the earth. survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il parle du baptême du Saint-Esprit. Ce qui a pris place le jour de la Pentecôte. et on lit dans Acts chapitre 2, au verset 4, ils étaient tous rassemblés ensemble. And they were filled with the Holy Spirit ils ont été and began to speak with other tongues. du Saint-Esprit et ont commencé à parler dans d'autres langues. They were all together on the day of Pentecost. Ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte. They heard the wind. Ils ont entendu le vent. They saw the flames of fire. Et ils ont vu ces, ces, ces, flammes de feu. And they were baptized in the Holy Spirit. Et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. And they began to speak in tongues. Et ils ont commencé à parler en langue. That's why they were called Pentecostals. C'est pour ça qu'on les a appelés les pentecôtistes. That's why we are called Pentecostals. Et c'est pour cela qu'on est appelés les pentecôtistes. Not a title. Ce n'est pas un titre. It's not a name. Ce n'est pas un nom. It's a description. Mais c'est une, une, description. It's not a denomination. Ce n'est pas une dénomination. It's a description. C'est une description of God's experience de l'expérience de Dieu for us. pour nous. Not for some, pas pour certains, but for all. mais pour tout le monde. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit hier, quand le Saint-Esprit vient, il emmène le réconfort, il nous emmène à la vérité, et avec le baptême, il nous donne la puissance. Et j'ai besoin de cela pour le servir. J'ai besoin de cela pour être fortifié. J'ai besoin de cela pour évangéliser, pour atteindre ceux qui sont perdus. le baptême du Saint-Esprit me m'enlève du, royaume du naturel into dans le royaume de l'esprit. Le domaine, du domaine naturel au domaine de l'esprit. Hein? en tant que chrétien, je sais que l'Esprit de Dieu est en moi. il me conduit dans la vérité. Mais quelque part, c'est limité à ce corps naturel. mais à partir du moment où le baptême du Saint Esprit vient sur moi, Alors je rentre dans un autre domaine. Supernatural. Le surnaturel. The power of the Holy Spirit. La puissance du Saint-Esprit. The power of God. La puissance de Dieu. Et c'était à ce moment que l'Église primitive a démarré. Et quand tu vois le livre des Actes, tu vois des gens être nés de nouveau, baptisés dans l'eau, et baptisés dans le Saint-Esprit. C'était un modèle. Ça s'est passé une fois, puis une autre fois, et une autre fois, et ainsi de suite. Pour eux, et pour now et pour nous aujourd'hui. Rien n'a changé. et si on veut être efficace, alors le baptême du Saint-Esprit doit être une réalité dans nos vies. je ne parle pas simplement de parler en langue, mais je parle de tout le, tout le lot. The word baptism le mot baptême means immerse, veut dire immerse, une immersion. Covered, on est couvert. Full, on est rempli. On est, on ça déborde. And it must be a reality in our lives. Et ça doit être une réalité dans nos vies. It cannot just be a term. Ça ne peut pas juste être un terme. I had that experience. J'ai eu cette expérience. 1922. En 1922. I spoke in tongues. Hein, j'ai parlé en langue en 1922. Brother Guy and I, we were together. Hein, notre frère Guy, on était ensemble pour ça. 1922. En 1922. Was wonderful. Ah, c'était merveilleux. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, you can't hear. Sorry. Oh, tu n'entends pas, tu ne peux pas entendre. Désolé. Hein? Must be reality. Ça doit être une réalité. 1970. Il y avait un temps entre 1950 et 1970. où à travers le monde entier, il y avait un mouvement de guérison. et les yeux des gens étaient sur les ministères. ces hommes qui avaient ces ministères de guérison. Mais depuis 1970, Dieu a commencé à enlever de son esprit, a commencé pardon, à répandre de son esprit sur toute chair, sur tous les gens, et dans beaucoup d'églises et dans toutes les dénominations. Et les gens ont commencé à parler en langue. et on se réfère à ce moment comme le mouvement charismatique. C'était une saison de Dieu. Ça a ramené la puissance du Saint-Esprit. Ça a ramené sa présence. Ça a ramené les dons du Saint-Esprit. Ça a équipé l'Église. Pas simplement un homme, mais tout le monde. baptisé et bougeant dans les dons. C'était merveilleux. Et avec cela, Came Sont venus beaucoup d'excès. abuse. Et des abus. <laughs> Ah, Mais ça ne nie pas truth. La vérité. que le baptême du Saint-Esprit to est donné à moi, c'est donné à toi, pour nous équiper with power. avec la puissance. On ne peut pas parler du mouvement charismatique et dire on n'a rien à faire avec cela. On doit réaliser que nous sommes pentecôtistes et nous sommes charismatiques à cause de ce qu'on a. Est-ce que vous êtes là ou non When you are baptized in the Holy Spirit, Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, it's God's purpose c'est le plan de Dieu to equip you with His power, de vous équiper avec sa puissance. So that you can be a testimony, pour que vous puissiez être un témoignage, a witness, un, un témoin. In your Samaria, dans votre Samarie, your Judea, dans votre Judée, your Jerusalem, dans votre Jérusalem, wherever you are, là où vous êtes. That's his heart. Et ça, c'est son cœur. And somehow, Et quelque part, we've lost sight of this. on a perdu de vue cela. We talk about it. On parle de cela. We preach about it. On prêche à propos de cela. You remember what happened in 1922? Je me souviens ce qui s'est passé en 1922. We reflect. We remember. On se rappelle. But what about today? Mais aujourd'hui alors You baptized in the Holy Spirit? Tu es baptisé dans le Saint-Esprit Where's the power? Alors où est la puissance Where's the evidence? Où est l'évidence Je crois que Dieu veut réveiller nos cœurs. Stir our hearts. Il veut réveiller nos cœurs. Put expectancy. Et mettre une attente. Put faith. Mettre la foi. Belief. La croyance. There's nothing to do with my Bible knowledge. Ça n'a rien à voir avec ma connaissance biblique. <laughs> Nothing to do with my experience. Rien à voir avec mon expérience. I've been a Christian for 50 years. Ça fait 50 ans que je suis un chrétien. days. Ou 5 jours. The baptism the Holy Spirit Le baptême du Saint-Esprit est là pour moi. Hein? It's time Il est temps to stir de réveiller what is in us. ce qui est en nous to, to practice de pratiquer walking with him. Hein, cette marche avec lui. To practice de pratiquer relying on him, et s'appuyer sur him, lui. His presence, sa présence, his life, sa vie, his leading, son, sa conduite, his teaching, ses enseignements, his direction, sa direction and his power. et sa puissance. On the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, something supernatural happened. quelque chose de surnaturel s'est passé. There was the fire Il y avait le feu on each of them. sur chacun d'entre eux. Each of them. Sur chacun d'entre eux. The wind of the Spirit. Le vent de l'esprit. And they began to speak in tongues. ils ont commencé à parler en langue. Every one of them. Chacun d'entre eux. They began to speak in this new language of the Spirit. Ils ont commencé à parler dans cette nouvelle langue du, de l'esprit. They didn't speak quietly. Ils ne parlaient pas sans faire they trop de bruit. Embarrassed. Ils n'étaient pas embarrassés. Ils ont parlé fort. la, puissance était claire, elle est, sortie. Tout le monde l'a entendu. ils ont dit, mais ces hommes, on dirait qu'ils sont sous. Comment peut-ils se comporter comme cela ils, ont entendu des langues de différentes nations. Mais qu'est-ce qui se passe ici Et dans cette atmosphère, Pierre se lève et il prêche. Et les gens naissent de nouveau. Voilà ce qui doit se passer. la puissance de Dieu qui prépare le chemin pour l'évangile. Mais aujourd'hui, on utilise des CD, pamphlets, des pamphlets, notre connaissance biblique, testimony, des témoignages. Ça, c'est bien. C'est superbe. Mais quand Jésus guérit quelqu'un, quand quelque chose de surnaturel se passe dans la vie de quelqu'un, Il n'y a rien à argumenter. Ils, peuvent dire, je, ne crois pas. Mais maintenant, tu peux entendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je crois. We need that. On a besoin de cela. We become complacent. Et on devient complaisant. It's in our Christian manual. C'est dans notre manuel chrétien. <laughs> We need in our Christian life. On l'a besoin dans notre vie chrétienne. Est-ce que vous êtes là ou pas Est-ce que vous êtes là ou non le baptême du Saint-Esprit est venu sur l'Église primitive. ils ont commencé à parler en d'autres langues. Hein, une, langue, une, langue, de prière. une langue de prière. De leur esprit. Le priant. Je me demande combien de personnes ici aujourd'hui You have experienced the baptism of the Holy Spirit, vous avez expérimenté le baptême du Saint-Esprit and you don't pray in tongues. et vous ne parlez pas en langue. You don't sing in tongues. Vous ne chantez pas en langue. It's a past experience. C'est une expérience du passé. I want to tell you, Je veux vous dire, I cannot live without it. je ne peux pas vivre sans cela. I cannot live without Je ne peux pas vivre sans cela. Come with me to 1 Corinthians chapter 14. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 14. Let's look at a few scriptures. Allons voir quelques versets. Verse 2. Verset 2. For 1 Corinthians 14, verse 2 For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il parle à Dieu. votre esprit, hein, rendu puissant par le Saint-Esprit, communique avec le Père. mind. Pas vos pensées. Look at verse 14. Regardez au verset 14. If I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit, and I will also pray with the understanding. I will sing with the Spirit, and I will also sing with the understanding. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 4. Verset 4. He who speaks in a tongue edifies himself. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Il se construit lui-même. Il s'encourage lui-même. Il se fortifie lui-même. Ta pensée ne, ne sait pas. Your mind is not involved, Tes pensées ne sont pas impliquées. But you are building yourself up. Mais tu te construis toi-même. The book of Jude, le livre de Jude, he says in verse 20, il parle au verset when you pray in the Spirit, quand tu pries en esprit, your faith is built. ta foi est construite. Your faith is built. Ta foi est construite. So if I'm having a problem with my, who can, my friend, si j'ai un problème avec mon ami, we work together. on travaille ensemble every day. chaque jour. Please pray for me. Oh, priez pour moi. <laughs> if there's some conflict, s'il y a des conflits, and I'm troubled, et je suis troublé what he is, what he has said, de ce qu'il a dit, has hurt me, ça m'a blessé, disappointed me. ça m'a déçu. Now when I come to pray, Maintenant, quand je viens prier, how do I pray for him? comment je prie pour lui I know how I would like to pray. Je sais comment j'aimerais prier. Lord, Seigneur, if there's fire, s'il y a du feu, let it come on his head. que ça vienne sur sa tête. You understand? Vous comprenez? Hein? Lord, Seigneur, change his heart. change son cœur. Let him see what I see. Qu'il puisse voir ce que je vois. Let him understand what I understand. Et qu'il comprenne ce que je comprends. I will pray je vais prier with my mind, avec mes pensées and my mind et avec mon intelligence. It's not clear. et c'est pas clair. I'm struggling. Parce que je suis en train de lutter. But I can pray in the spirit. Mais je peux prier dans l'esprit. and the spirit will edify me, Et l'esprit va m'édifier. Prepare me. Il va me préparer. Refresh me. Me rafraîchir. Build me up. Me construire. And many times, Et bien souvent, I find that when I pray in tongues, je vois que quand je prie en langue, tongues, je prie en langue. I start to think about my friend, et je commence à penser à I mon pray ami. In tongues, et je prie en langue. I pray in tongues. Et je prie en langue. I don't need to pray with my understanding. Je n'ai pas besoin de prier avec mon intelligence. Et quand je prie dans l'esprit, je parle des mystères à Dieu. entre moi et lui. et mon intelligence n'est pas du tout dedans. C'est une bonne chose. Mais il dit ici, je prie dans l'esprit. Et après, je prie dans l'intelligence. Donc bien souvent, quand tu pries en langue, après que tu aies prié en langue, tu peux maintenant prier de la bonne manière dans ta propre langue, avec intelligence. pas ton intelligence, mais l'intelligence, c'est la compréhension que Dieu t'a donnée. So when there's a alors quand il y a une difficulté, et tu pries en langue, on prie en langue, et de là peut venir la compréhension. Now I can pray et maintenant je peux prier avec la pensée de Dieu, avec la foi, un cœur pur, des pensées pures, et j'ouvre le chemin pour que Dieu puisse bouger. We need to pray in tongues. On a besoin de prier en langue. Not just on Sunday. Pas simplement le dimanche. We need to pray in tongues. On doit prier en langue. And we can pray in tongues. Et on peut prier en langue. Wherever we are. Là où on est. In the car. Dans la voiture. Huh? When we're walking. Quand on marche. Not with you, then. Hein? Pas avec toi. Hein? <laughs> I can't even breathe when I walk with you. Je ne peux même pas respirer quand je marche avec toi. Oh <laughs> yes. <laughs> Plenty of time. We pray in tongues. Hein, on prie en langue. At home. À la maison. Quietly. Hein, dans, le, dans le calme. Loudly. Ou très fort. We talk to God. On parle à Dieu. We talk to God. On parle à Dieu. We talk to God. On parle à Dieu. I don't understand je what ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Doesn't make sense ça n'a aucun sens pour moi. But it makes sense to him. Mais ça a du sens pour lui. I had been a Christian for one week. J'ai été chrétien pendant une semaine. And I was reading my Bible. Et je lisais ma Bible. I was in the army. Et j'étais dans l'armée. I couldn't go to church. Je pouvais pas aller à l'église. Et j'ai lu tout le livre des Actes. About the baptism, et j'ai vu sur le baptême. Sur le baptême du Saint-Esprit, so parler en langue. Donc je suis allé dans une église. Pentecostal. C'était pentecôtiste. Well, that must be Acts chapter 2. Alors j'ai dit, ah, ça doit être acte chapitre 2. Hein. Donc je suis rentré dedans. Met the pastor. J'ai rencontré le pasteur. And I said to him, et je lui ai dit, This is what I read. Voilà ce que je lis. This is what I want. C'est ça que je veux. OK D'accord Kaplouch. Allez, kaplouch. In the water. Dans l'eau. And he prayed for me. il a prié pour moi. And I remember when he first prayed. Et je me souviens sa première prière. Out of my mouth. Hein, de sortie de ma bouche. Came nothing. N'est rien sorti. nothing. Rien du tout. And he said to me. Et il m'a dit. There must be faith. Il doit y avoir la foi. Faith is action. La foi en action. And he showed me in verse 2. Il m'a montré au verset 2. They spoke. Ils ont parlé. They spoke. Ils ont parlé. When they spoke, Et quand ils ont parlé, the Spirit gave them utterance. L'esprit est venu. Acts chapter 2. chapitre 2. Verse 4. Verset 4. Can you put it there? Tu peux mettre ça là-bas, non They spoke. Ils ont parlé. The Spirit gave the utterance. Et l'esprit les, est entré. Are you there? Est-ce que vous êtes là Where's the verse? Où est le verset Is it the same in Frenchish? Huh? Is it the same? Or is it different? Huh? You speak. Tu parles. The Spirit gives you the words. Et l'esprit te donne les mots. So okay. Ah okay. So I say, what do I say? Je dis mais qu'est-ce que je dois dire alors? He said, I'm not God. Il dit je ne suis pas Dieu. I can't tell you. Je peux pas te dire. You don't know what to say. Tu ne sais pas quoi dire. Speak. Alors parle. So, Donc, I spoke. j'ai parlé. And you know, in those days, Vous savez, dans ce temps-là, because of the style, à cause du style, the pastor had to give your head a good shake. Eh? le pasteur devait vraiment secouer bien ta tête. Hein. <laughs> Some of you may remember. Ah, Peut-être que certains se souviennent. And afterwards, you need healing for Et your après, neck. <laughs> tu as besoin d'un bon massage et une guérison pour ton, pour ton cou. Hey, pray, speak, brother, Prie, speak. Euh, parle. So I spoke. Alors j'ai parlé. And out of my tongue, my et de ma langue, de ma bouche, came these strange words. est venue de ces paroles étranges. One after the other. Une après l'autre. Lentement, lentement, lentement. more and more et de plus en plus, de plus en plus. And more and et de plus en plus. I couldn't stop. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas m'arrêter. I left there, et j'ai quitté cet endroit. to the army base, je suis retourné à la base de l'armée. Et je me tenais là, in line. en ligne. I didn't sleep. Je n'ai pas dormi. Something was pouring out Quelque chose sortait de moi. Pouring out ça sortait, ça, submergeait. And this river, et cette rivière, you know what it did? vous voyez ce que ça a fait? Cleansed me. Ça m'a lavé. Ça m'a guéri. Ça m'a purifié. me. Ça a travaillé en moi. It was like taking a bath. C'était comme prendre un bain. I just spoke. J'ai juste parlé, parlé, et parlé, and spoke, et parlé, and et parlé. Something happened. Quelque chose s'est passé. one night, et un soir, je montais quelques marches. Et je me suis blessé le pied. Et j'ai eu une opération sur le tendon. Et j'avais vraiment mal au pied. Ah, c'était, douloureux. Et je luttais. Et j'ai essayé de prier. Mais j'ai commencé à prier en langue. Je ne pouvais pas dormir. Alors j'ai prié en langue. Je me suis levé le lendemain matin. Je suis sorti du lit. Et j'avais tout oublié. J'avais tout oublié. Et alors que je traversais ma journée, je me suis souvenu d'un coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé Dieu. C'était parti parti. Je suis allé voir le pasteur. You know what happened? J'ai dit, tu sais ce qui s'est passé? And he said, yes, but that's in the Bible. Il m'a dit, oui, mais c'est dans la Bible, ça. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. Read it. Lisez avec moi. Verse 26. Au verset 26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. You know what I've discovered? Vous savez ce que j'ai découvert? Many, many times. Bien, bien souvent. When I'm struggling, quand je lutte, pray in tongues. je prie en langue. But he goes on. Mais il continue. Verse 27. Au verset 27. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is because he makes intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez cela Dans le contexte de Romains 8, chapitre 20, verset 28, on sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous connaissez ce verset you Vous connaissez ce verset Vous connaissez le verset Dans le contexte, struggle, dans ta lutte, You pray in tongues. Prie en langue. And the Holy Spirit intercedes for you. Et le Saint-Esprit intercède pour toi. You. Et il te fortifie. Gives you determination. Il te donne la détermination. Hein? Keeps you in the fire. Il te garde dans le feu. You don't understand why. Tu ne comprends pas pourquoi. There's conflict in the home. Il y a des conflits dans la maison. Problems in the work. Des problèmes dans le travail. In your finance. Dans tes finances. You don't understand why. Tu ne sais pas pourquoi. But you pray in tongues, Mais tu pries en langue. And it strengthens et ça te fortifie. It carries you, ça te transporte. Supports you, ça te soutient. Takes you through. Ça t'emmène au travers. In the context dans le contexte of God working in your life, de Dieu qui travaille dans ta pray vie. Prie in en tongues. langue. You know when you go buy a motor car today? Tu sais, quand tu achètes une voiture aujourd'hui, you have optional extras. tu as des, des options extra que tu peux avoir. You know that? Vous connaissez cela Leather. Hein, le cuir. Special sat, what do you call GSP, D, hein, des GPS et tous ces trucs-là. Hein? Mm. Special wheels. Avec des, des, des enjoliveurs. Low profile. Hein, des, des pneus low, euh, profil bas. You know low profile? taille basse. Vous connaissez ces, pneus taille basse hein, ils vous abîment pour, pour, pour avise. Vous sentez tout, toute la route. Hein, toutes ces options. Alors maintenant, quand quelqu'un va acheter une voiture, il y a une longue liste. Qu'est-ce qu'on a besoin On need ça, de ça, de ça, de ça. Tu ne peux pas faire ça avec l'Église le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option. C'est une nécessité. tu as besoin de lui pour te transporter à travers, pour te guérir, pour te restaurer, pour te renouveler, pour te rafraîchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui comprend de quoi je parle Est-ce qu'il y a quelqu'un ici On doit prier en langue. Et prier en langue. Et prier en langue. Maintenant, il y a quelques personnes. quand ils lisent 1 Corinthiens 14, ils sont un petit peu confus. parce qu'il dit que Paul a dit que tout le monde, que pas tout le monde, mais il ne parle pas de cette prière, cette langue de prière. Il parle des dons. Quand il parle de pas tout le monde, on va parler de cela. Mais on doit tous savoir que la langue de prière, c'est pour chacun d'entre nous ici, Jeunes et vieux. And there are people here. Il y a des personnes ici. You were été baptisé dans le Saint-Esprit. Des années de cela. Et vous l'avez mis dans votre petit agenda. you need to have the reality of it today. Mais vous avez besoin d'avoir la réalité de cela aujourd'hui. There are people here. Il y a des gens ici. You pray in tongues on Sunday. Vous priez en langue le dimanche. Et vous vous demandez pourquoi vous luttez. Vous Vous demandez pourquoi il n'y a pas de vie. We need to pray. on doit prier. We need to pray. On doit prier. It releases the power, Ça relâche la puissance de la présence and the person et la personne of Jesus Christ. de Jésus-Christ. Let's look at 1 Corinthians 12. Allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 12. The power, la puissance, the presence, la présence and the person. et la personne. Verse 7. Verset 7. The manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Huh? Each one. À chacun. For the profit of all. Pour le profit de chacun, de tout le monde. Now he lists the nine gifts of the Spirit. Maintenant, il va lister les neuf dons de l'esprit. One is given the word of wisdom. Un est donné une parole de sagesse, parole de connaissance. To another faith by the same spirit, gifts of healing by the same spirit, working of miracles, discerning of spirits, different kinds of tongues, interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. La foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en particulier comme il veut. Donc je les mets dans trois groupes. Ce qu'on appelle les dons de révélation, qui nous aident à penser comme Christ, les paroles de connaissance, le discernement des esprits, des langues, Hein oui, oui. Où sommes-nous ah, hmm. Word of wisdom, sorry. Hein Parole de sagesse, pardon. To help us think like Christ. Pour nous aider à penser comme Christ. To help us speak. Pour nous aider à parler. Tongues. En langue. Interpretation. Des interprétations. Prophecy. Des prophéties. To help us act. Pour nous aider à agir. Healings, gifts of healings. Là, c'est les dons de guérison d'opérer des miracles et de foi. Pour moi, tout ce lot de la puissance de Christ. understanding Pour moi, tout ce lot, c'est la puissance de Christ. Et ma compréhension, c'est que l'apôtre Paul, il a vu le Saint-Esprit bouger, agir dans l'Église. And he is describing to us what Et il he nous sees. décrit ce qu'il voit. Our understanding Notre compréhension, is we put the work or the power of the Holy Spirit into little categories. c'est qu'on met la puissance du Saint-Esprit dans des petites catégories. And people will say, I want that gift. Et les gens vont dire, je veux celui-là, And um, Et um, I'll take that je vais prendre ce don aussi. we can't do that. On ne peut pas faire cela. We have The whole of the Holy Spirit, on a le tout du Saint-Esprit, tous ces dons-là. Et il dit au verset 7 que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Verse 11. Au verset 11. The same spirit works all these things distributing to each one individually as he wills. C'est le seul même esprit qui opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. It comes in different ways. Ça vient de différentes manières. Different manifestations. De différentes manifestations. But I am the vessel. Mais je suis le vaisseau. It's his will. C'est sa volonté. But I'm the vessel. Mais je suis le vaisseau. So what happens? is I need to be ready to be used. Alors je dois être prêt à être utilisé. I need to be willing to be used. Je dois être disposé à être utilisé. I need to expect to be used. Je dois m'attendre à être utilisé. Whether I'm speaking to somebody, que je parle à quelqu'un, whether I'm praying for somebody, ou que je prie pour quelqu'un, whether I'm sharing the gospel with somebody, ou que je partage l'évangile avec quelqu'un, ou quand je veux encourager quelqu'un, je dois avoir une attente d'être utilisé de Dieu. And he will move through me, et il va bouger et agir à travers moi by his spirit, par son esprit in his power. et par sa puissance. Sometimes, Quelquefois, I may never know. je ne sais peut-être même pas tu peux parler à quelqu'un. Et dans ta conversation, tu dis quelque chose qui les rend libres. tu dis quelque chose qui est la sagesse de Dieu. Tu dis quelque chose qui emmène la foi dans leur cœur. Ce sont les dons du Saint-Esprit. ce que l'Église a fait, nous avons tourné tout ce lot-là nous l'avons transformé dans du divertissement. Alors maintenant, on veut que les gens qui ont ces sanctions un peu spéciales de venir à l'église et nous divertir avec ces choses. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas ça dont il parle. il veut que chacun d'entre nous, jeunes et vieux, que nous soyons prêts, que nous soyons utilisés par lui. Quelque chose qui va au-delà de nous. Je partageais dans un petit déjeuner avec des frères. Je m'étais réveillé ce matin-là. church. Et je savais c'était une petite église. On, tous les hommes on allait avoir un petit déjeuner ensemble. Parce que vous savez que les hommes ne peuvent pas penser sans nourriture. So <laughs> we to have a men's breakfast. Alors on allait avoir un petit déjeuner entre hommes. But in my heart, Mais dans mon cœur, je connaissais tout le monde. And the pastor had said, Et le pasteur avait dit, he wants this to be a time of il veut que ça soit un moment d'évangélisation. Mais je connaissais tous ces gens-là. Alors je suis assis dans ce petit déjeuner. et le propriétaire du restaurant avait fermé le restaurant pour nous. Et on avait tous un petit déjeuner. et dans mon cœur, je savais qu'il y avait quelqu'un là qui avait besoin de naître de nouveau. Alors j'étais là en train de manger et je regardais. And the waiter comes, Et le, le serveur est venu. and I think, ah, ah, Il dit, ah, ah. ah. And he comes, Et il vient. and the pastor says, "This is a brother from the church. Et le pasteur a dit, voilà ici un frère de l'église. Ah. Ah, bon. So at the end of the Donc à breakfast, la fin du petit déjeuner, I got up to leave. je me suis levé pour partir. We got in the car. On est allé dans la voiture. and I said to the et pastor, j'ai dit au pasteur, "Something's wrong." quelque chose ne va pas. He said, Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, quelque chose ne va pas. I said, Attends ici. Donc je suis retourné. J'ai frappé à la porte. Le propriétaire du restaurant. Let me M'a laissé rentrer. Et il m'a dit. Est-ce que je peux t'aider? yes. J'ai dit oui. Est-ce que tu es chrétien, toi? He said, Il dit, je vais à l'église. I said, Est-ce que tu es né de nouveau? Il m'a dit non. Il dit, pourquoi je dois être né de nouveau Je dis, parce que Dieu t'aime. Il dit, mais comment tu peux me dire que Dieu m'aime Et quand il a dit cela, Dieu m'a montré quelque chose. Sa femme était morte récemment. Et ça a laissé un vide dans son cœur. Il ne pouvait plus croire en quoi que ce soit. Et je commençais à parler. Et il savait que je ne savais rien. Je ne savais rien avant. It opened Et ça a ouvert la porte. Il est allé sur ses genoux. Il a donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, il est un pasteur. Une petite parole. We were on a mission station, on était dans, sur une, une station on un, the border of Zambia à la and frontière Angola. de la Zambie pour une mission. There were German missionaries. Et il y avait des missionnaires euh, allemands qui étaient là. We were having lunch. Et on avait, on avait un déjeuner. And one of the ladies, Et une des dames. We'd been down to the river, the on Zambezi river. Allé vers la rivière de Zambèze. We'd taken a walk. Et on avait pris un, on avait marché un petit peu. On est revenu pour manger. And one of the ladies, Et une des dames. Oh, <gasps> The stone from my ring. Hein, la pierre sur ma bague. It's fallen out. C'est tombé. She was finished. Et elle était, elle était triste, elle était We terminée. Began to look On a commencé à chercher partout. Now you know when you come to a river, you've got savez, sand. Eh? Quand vous allez vers une rivière, il y, a, il y a du sable. Hein? I mean, it's impossible. C'est impossible de retrouver ça. But we all thought, okay, we were going on look. a tous dit qu'on allait essayer. So we all go and look. Alors on est allés tous voir. And we look. Et on a cherché. And we look. Et on a cherché. Et ma femme ne cherche pas. Anna. Elle ne cherche pas. Non, non, non, non, non. Ah, moi, j'ai regardé. Hein. Tous les autres cherchaient. Ma femme, non, elle ne cherche pas. Elle cherche pas. Vous savez ce qu'elle fait? Elle a demandé au Seigneur où c'était. Et le Seigneur lui a montré. elle est allée dans la salle de bain. Elle, a, soulevé le tapis de la salle de bain. Et voilà, c'était là. Elle a dit tiens, voilà, voilà ta pierre. Ma mère est une comptable. Elle a 90 ans. Elle travaille toujours. Il y a quelques années de cela, il y avait un cas de fraude. Et elle était impliquée dans tout cela. C'était un de ses clients. Et quelque part, elle était impliquée. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire je ne sais pas comment prouver mon innocence. C'est comme si je suis impliqué, on dirait. I had J'avais rien à dire. So I Je lui dit, il faut que tu pries. Le Seigneur va te montrer quelque chose. Alors elle a prié. Le Seigneur lui a montré quelque chose. Elle est allée voir son gros, dans son gros euh, armoire, elle a cherché les documents. et tout à l'arrière là-bas. Et elle a trouvé des documents qui l'innocentaient complètement. Comment elle savait Le Seigneur lui a montré. Quand on parle à des gens, quand on fait face à des hommes naturels, avec leur intelligence, avec leurs idées, avec leur religion, on ne peut pas combattre cela. On ne peut pas. dans le naturel, on va perdre. Mais dans l'esprit, on peut gagner. Oh, ah oui. Le Seigneur peut nous montrer. Le même esprit that is in me. qui est en moi. The same spirit le même esprit is in you. est en vous. In Jesus. En Jésus. In the early church. Dans l'église primitive. Nothing has changed. Rien n'a changé. Nothing. Rien. We need to believe. On doit croire. We need to expect. On doit s'attendre. Hein? the end of the Gospel of chapter, Mark chapter 16. À la fin de Marc chapitre 16. He says, you will preach my word, il dit, vous prêcherez ma parole. And I will confirm it et je la confirmerai with signs and wonders avec following. des signes et des merveilles. Where are we today? Où sommes-nous aujourd'hui Where is our faith? Où est notre foi Where is our expectancy? Où est notre attente When I look at some of the the brothers and sisters in church, Quand je regarde à certains frères et sœurs de l'église, they've been in the church a long time. ils ont été dans l'église depuis longtemps. You speak to them, et vous leur parlez. You find they came to the Lord through a miracle. Et vous découvrez qu'ils sont venus au Seigneur par un miracle. I think nearly 30 years ago, Peut-être il y a 30 ans de cela, Brother Basil and I, we had a crusade in Bulawayo. le frère Basil et moi, on avait une évangélisation à Bulawayo. He was sharing his testimony. Il partageait son témoignage. We were praying for the sick. Et on priait pour les malades. The meeting was finished. La réunion était terminée. We were standing in the front. Et je me tenais devant. In the city hall. Dans, dans, ce, dans ce truc municipal, dans ce centre municipal. And I saw somebody walking out the back. Et j'ai vu quelqu'un qui marchait à l'arrière. On crutches. Hein, sur des, des béquilles. Hein, their foot was all bandaged. Hein, le pied était complètement bandé. Et elle marchait pour sortir. Et quand je l'ai vue, quelque chose est venu en moi, dans mon cœur. Et je savais que Dieu voulait la guérir. Alors, je l'ai appelée, viens, viens, reviens. Elle est venue, on a prié, guérie. et jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à la porte, la bande était sortie de son pied. Et elle est dans l'église aujourd'hui. You understand what Vous I'm comprenez saying? ce que je dis eh, I'm not standing here tonight, Je ne parle pas ce soir boasting. en train de me glorifier, I'm trying to stir mais j'essaie de réveiller votre cœur et in votre foi family. pour votre famille. Our children need to grow up. Les enfants doivent grandir. Croyant dans la puissance du Saint-Esprit. Et ils doivent entendre leurs parents prier. Et ressentir la présence du Saint-Esprit. En tant que chrétiens pentecôtistes. Des chrétiens charismatiques. Believing in qui dans les dons, dans les charismes. Qui sont en nous. Believing. Croyant. Et étant dans l'attente. Hein? The Bible says of Jesus, la Bible parle de Jésus that he went about et dit qu'il est allé anointed, oint, et il guérissait tous ceux qui étaient malades, delivering, il délivrait tous ceux qui étaient oppressés. C'était son cœur. Il a envoyé dans Luc chapitre 9. Il les a envoyés tous ses disciples. sent them out. Dans Luc chapitre 10, il a envoyé tous ses disciples et c'était à la fin de tous ces évangiles. Il nous envoie. Qu'est-ce qui a changé Rien du tout. Rien du tout. Except Seulement notre attitude. Même pour moi, de croire. used to J'étais comme un chien affamé. Je vous dis. Et je cherchais. Je me tenais dans le supermarché. Elle sait cela. Hein. Et je regardais. Dans les banques. Là où j'étais. Ah. Ah. of myself. J'étais comme un fou. I j'ai fait des erreurs. quand je compte cela, comparé à ce que, tout le, Seigneur a fait, vous savez, les erreurs, ça vous humilie. Hein? Mais la puissance du Saint-Esprit qui touche les vies. Je ferai même une erreur s'il faut pour cela. Je ferai une erreur pour cela d'être utilisé. Where's the expectancy? Ah, cette attente. We come, on vient, we sing, on chante, we listen, on écoute, on prie, et on y va. Mais où est cette attente pour la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Hein, de pouvoir lui faire confiance, de pouvoir croire en lui. to show us hein, parce que Dieu veut nous montrer des choses cette attente. Where is it? Où c'est Je veux vous encourager ce soir. Réveillez vos cœurs. Réveillez vos cœurs. Attisez vos cœurs. Nous sommes la lumière qui brille au milieu des ténèbres, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous sommes la lumière. Nous vivons dans une société où les gens ont besoin de la puissance de l'évangile. Je ne parle pas simplement de la croix. Je parle de tout le lot. The Tout le lot. Une nouvelle sensibilité en nous. new Une nouvelle conscience. Que l'Esprit Saint habite en nous. Il veut nous utiliser. Il veut m'utiliser. To look. Pour regarder. Pour chercher et inspecter. je suis presque sûr aujourd'hui que si je posais la question, Combien d'entre vous avez ressuscité les morts? Je pense que je verrais aucune main. C'est vrai ou non? Ma question suivante serait Combien d'entre vous avez essayé? je ne vois aucune main. C'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que j'ai prié pour des gens Est-ce qu'ils sont toujours guéris Non. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est lui qui distribue les dons comme il le souhaite. So it's not Alors c'est pas moi. Je suis simplement disposé à être utilisé. Et prêt. Alors si je prie pour la guérison, peut-être que la foi vient. To equip that person, pour équiper cette personne, pour continuer jusqu'à ce que la guérison vienne. He distributes, Lui distribue à travers moi. I must be open, je dois être ouvert. I must be ready, je dois être prêt to be a vessel. d'être un vaisseau, un canal. Where does it start? Où ça commence Avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que ça démarre. Et c'est là où je veux terminer ce soir. Parce que je veux prier pour des gens pour qu'ils soient libres de parler en langue. Peut-être que vous n'avez jamais parlé en langue avant. Ou peut-être en 1922. Vous avez eu une expérience. Mais ce soir, nous voulons être libres. Nous voulons être libres. Donc voilà ce qu'on veut faire. Et je crois ce soir il y a certains ici qui prient un petit peu, mais il est temps d'apprendre à parler, à prier beaucoup, à prier beaucoup dans l'esprit. Ça édifie, ça construit. Vous êtes là ou pas Vous êtes prêts ou non Allons nous lever. Alléluia. This message is brought to you by Church Team Ministries International from Mauritius. We preach Jesus Christ and Him crucified. Thank you for tuning into this broadcast today. If you wish to contact us, go to our website www.ctmiworld.com. May the Lord truly bless you. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse.